Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Անտոնալություն Արցախի նախագահի նստավայրում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է Ալիևի հետ հանդիպման հարցը։ Ադրբեջանի նախագահը Եվրամիությանը պայմաններ է առաջադրել։ Արցախի պետական համալսարանում տեղի է ունեցել իրավաբանական հանրագիտարանի շնորհանդես։ Ստեփանակերտում ֆլեշմոբ է կազմակերպվել նվիրված գրադարանավարի ուրվան։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը հոկտեմբերի 8-ին կանցկացնի աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի վերջին հանդիպումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը շարունակել է մնալ հարաբերական հանգիստ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1100 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր սերնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 6-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ շփազրույցում Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ Բակո Սահակյանի հետ քննարկել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր մեծ ուշադրություն դարձրեցինք ընթացքում նաև Արցախյան հիմնահարցի արծարծման խնդիրների արդիականացման վրա, որովհետև տարբեր խորհրդանական վիայժողովներում, բարեկամական խմբերում հայաստանյան պատվիրակությունները իրենց օրակարգի առաջնահերթություն են համարում Արցախյան հիմնախնդրի մասին արտասահմանցի գործընկերներին իրազեկումը մեր համատեղ ռազմաքաղաքական շահերի առաջխաղացումը եւ այս տեսակետից փոփոխվող աշխարհում կարիք կա մշտապես սուր պահել այս հարցը, սուր պահել այս այն գործիքները, որոնցով Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման միջազգային արության կարծիքը պետք է ձևավորվի։ Հատուկ անդրադարձ է եղել այն հնարավորություններին, որ գոյացել են Արցախի եւ Հայաստանի խորհրդարանների համագործակցության տեսակետից նոր պետաիրավական համակարգում եւ նոր միջավայրում, որովհետեւ հորթանական դիվանագիտության շրջանակներում Հայաստան-Արցախ հորթանական կապերը նույնպես գերակայություն են, հատկապես Արցախի հանրապետության ներսում հորթարանի կարողությունների հետևողական զարգացման, համատեղ ձեռնարկումների եւ միջոցառումների կարեւորությունը, որոնք պետք է կրեն խիստ բովանդակային եւ ծրագրային բնույթ եւ չլինեն արարողակարքային ու ձևական, այլ յուրաքանչյուր գործողություն ունենա իր կոնկրետ նպատակը եւ արդյունքները եւ այդ արդյունքները պետք է լինեն երկարաժամկետ եւ շոշափելի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 6-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Անդրեյ Շեֆերին, Ստեֆան Վիսկոնտիին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու հնարավորությունները, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ հարցերը, անդրադարձել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակին։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված հանձնառություններին կողմերի հավատարմությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրամիության անվտանգության խորհրդի քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով կոմիտեի պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը սովորության համաձայն մանրամասն շարադրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր տեսակետը։ Դարձյալ սովորության համաձայն խեղաթյուրելով փաստերը եւ փաստաթղթերի բովանդակությունը Ալիևն ակնարկել է միջազգային կառույցների կողմնակալ վերաբերմունքի մասին։ Ըստ որում նա ամենևին չի թաքցրել, որ անգամ Բաքվի համար ձեռնտու ծրագրի իրականացման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը կապահովվի, այսպես ասած խաղաղություն կլինի եւ իրավիճակը կայուն կհամարվի։ կա Ալիևի կարծիքով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը հանգում է Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելուն։ Նա, այսպես ասած, ողորմածաբար համաձայնվել է, որ բանակցային ձևաչափը պետք է վերականգնել։ Մի քանի օրից ես կհանդիպեմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպաններին եւ մենք կքննարկենք հետագա բանակցությունների հարցը, ինչպես նաեւ նախագահների մակարդակով հնարավոր հանդիպման հարցը։ Սակայն Ալիևի ելույթի ծրագրի մեղքն է դարձել Եվրամիությանն ուղղված շանտաժը։ Ինչ վերաբերում է հակամարտության նկատմամբ մտեցմանը, մեր ակնկալիքները մասնավորապես արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից հանգում են նրան, որ Եվրահանձնաժողովը հետ խորհրդային տարածքում միասնական մտեցում դրսևորի բոլոր հակամարտությունների նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում մենք միանգամայն արդարացիորեն դա կընկալենք որպես երկակի ստանդարտների դիրքորոշման մտեցում։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված եզրափակիչ հրճակագրի տեքստում տարածքային ամբողջականության պահպանման վերաբերող հարցը հստակ շարադրվի, հայտարարել է Ալիևը։ Հիշեցնենք, որ ներկայումս լրջորեն քննարկվում է պատժամիջոցների հարցը, ընդཐուպ Եվրախորհրդից Ադրբեջանին հեռացնելու։ Հայաստանում հայ-ռուսական սլավոնական համասարանի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ լույս է տեսել իրավաբանական հանրագիտարան, որի ստեղծմանը մասնակցել են նաև Մայրբուհի եւ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի դասախոսներ։ Երեք Արցախի պետական համասարանում տեղի ունեցավ հանրագիտարանի շնորհանդեսը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հանրագիտարանն Արցախում ներկայացնելու էր եկել գրքի խմբագիր հայ սլավոնական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Ստեփան Ծաղիկյանը։ Քաջացանոթ լինելով իրավագիտությանն առնչվող գրականությանը նա վստահեցնում է, որ հանրագիտարանն իր տեսակի մեջ յուրահատուկ է։ Նախ որան շոշափում է իրավաբանության բոլոր ճյուղերը եւ երկրորդ Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ այն երկու երկրների համատեղ ուժերով ստեղծված առաջին աշխատությունն է։ Ստեփան Ծաղիկյանը շատ լավ գիտե, թե որքան պահանջ շրջված է լինելու հանրագիտարանը Ռուսաստանի բուհերում, այդ է պատճառը, որ նկատի ունանալով այս աշխատության տարածվածության աստիճանը ես ուրեմն կամայական որոշում կայացրեցի որ այստեղ պարտադիր մասնակցություն պետք ունենան մեր արցախի գոլեգաները Այն երկու երջանիկները, ովքեր հնարավորություն ունեցան մասնակցելու նման կարևոր աշխատանքում, ԱՌՊՀ դոցենտ, իրավական գիտությունների թեկնածու, իրավագիտության ամբիոնի վարիչ Ռիտա Արստամյանն ու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի դասախոս ֆիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Ղարիբ Բաբայանն էին։ Ստեփան Ծաղիկյանի գնահատմամբ նրանք մեծ ջանասիրությամբ են կատարել իրենց աշխատանքը։ Կարելի էր ընդամենը ֆորմալ մի քանի դրույթ ներկայացնել այս մեր գոլեգաներին, որpիսի արծացվի աշխատության մեջ Արցախի գաղափարը որպես այդպիսին։ Բայց իմ գոլեգաները ծայրահեղ բարեխղճությամբ կատարեցին իրենց աշխատանքները եւ ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ երկու գոլեգաներին։ Ի լրում են դրան ասեմ, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնության համասարաններից մեկի հետ պատրաստվում ենք պրոյեկտ ունենք իրականացնել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի իրավունքի պատ պատմությունը 10 հատորանոց, որտեղ որ իմ խորին համոզմամբ նույնպես կներգրավեն Արցախի համասարանի մեր գոհեգաները ավելի լայնածավալ մասշտաբով։ Ռիտա Արստամյանն ու Ղարի Բաբայանը շնորհակալություն հայտնեցին իրենց ընձեռնված հնարավորության համար։ Ռիտա Արստամյանի խոսքով Արցախը ներկայացնելը պատիվ է իրենց համար։ Պատիվ ենք ունեցել այս հանրագիտարանում ներկայացնել Արցախի պետական համասարանը եւ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանը։ Բոլոր ընթերցողները, ովքեր հետաքրքրվում են իրավագիտությամբ, որ բացեն եւ ընթերցեն, կտեսնեն, որ այստեղ ներկայացված է մի գեղեցիկ պետություն, որ այսօր ինքը ճանաչված չի։ Օրինակ Սախալինում։ Օրինակ Սախալինում։ Սախալինում կապտեն նայում են լավ, սլավոնական հասկացանք, տոլյացի հասկացանք, Արցախը որն է ուզի, չուզի պիտի հետաքրքրվեն ու իմանան ինչ է ասել Արցախը։ Իլրումը նշենք նաև, որ ԱՌԲՀ պրոռեկտոր պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վալերի Ավանեսյանը հոկտեմբերի 23-ից 27-ը ԱՌԲՀ-ում դասախոսություններով հանդես գալու առաջարկ արեց Ստեփան Ծաղիկյանին, ինչը հայ-ռուսական համալսարանի պրոֆեսորն ընդունեց սիրով ու պատրաստակամությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Կշարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր գրադարանավարի օրն է, այն մեր հանրապետությունում նշվում է 2009 թվականից։ Տոնի Նախորյակին Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի նախաձեռնությամբ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի է ունեցել ֆլեշմոբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մարդկության պատմության վաղնջական ժամանակներից սկսած միշտ էլ գոյություն են ունեցել գրադարանները, որն էլ կարելի է անվանել հիշողության պաշարների շտեմարան։ Եվ եթե գրադարանները կոչված են իբրև մարդկության հիշողության պահապաններ, ապա գրադարանավարներն էլ այդ ամենի պահպանողներն են։ Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը ողջունելով ներկաններին նշեց. Գագնավարները ճիշտ է, այդպես առանձնահատուկ աշխատանքային, այսպես ասած, վերաբերմունքի չեն արժանանում, բայց երևի հոգևոր աշխարը, գրքերը գնահատում են նրանց տքնաջան աշխատանքը։ Նրանք միայն գիտեն, թե ինչ է նշանակում գրադարանում աշխատել եւ այն ընթերցողները, որոնք կապված են գրքի հետ, գրադարանի հետ։ Այսօրվա սերունդը Շատերը ասում են գիրք չեն ընթերցում, հեռացել են գրքից։ Ես կասեի, որպես գրադարանի աշխատող, համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Հեռացել է նա, ով դա կարիքը չունի, բայց նա, ով ցանկանում է ընթերցել, գալիս է գրադարան։ Նրանք բոլորն էլ սիրում են գրքերը, Միջոցառմանը իրենց մասնակցությունն են բերել Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցների աշակերտները, ովքեր Ավետիք Իսահակյանի Աբուլալա Մահարի պոեմը ներկայացրել են հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Մոսկվային հոգու հազար մի ունամիր, բայց ամենից շատ ապտում եմ հազար ու մեկ երորդը կեղծիկը հոգում, որ զարդարում է անմեղ սրբերի մուսակուսակով երեսը մարդը։ Մարդկային լեզու, դու որ երկային բույրով ու թույրով շղաշով պայծար, ծաղկում ես մարդու դժող կհոգում, ոգին ես արդյոք ճշմարիտ մի բար։ Իմ սեր քարավան, գնա, մխրջվիր անապատի մեջ, վայրի ու բոցը, Հովանես Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանի տնօրեն Նաիրա Աղաջանյանի համար տոնը կրկնակի խորհուրդ ունի։ Քանզի կատարվել է երկար սպասված երազանքը, այսուհետ մանկական գրադարանի ընթերցողները կարող են այցելել արդեն նոր գրադարան։ Արժեքից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ շուտով մենք կտեղափոխվենք նոր շենք, արիտ բաշխտողնենք Սաֆիա կենտրոնն ենք տեղափոխվում եւ լրիվ ժամանակակից սարքավորումներով հոյակապ շենք է լինելու։ Սա Ելզակի նվերներից է Գյումրի 7-ի գրադարանի օրվա կապակցությամբ եւ երկրի նախագահի կողմից բոլոր մեր ընթերցողներին ես հրավիրում եմ, որ գործնենք մեր ընթերցողներին։ Այսօր միջոցառման ժամանակ էլ ես ասացի համակարգիչը իր տեղը ունի, համակարգիչը պետք է մանավանդ այս սերնդին, բայց գիրքն է մարդու բարեկամը, գիրքն է գիտելիքների աղբյուրը։ Հանրապետական գրադարանի տնօրեն Անահիտ Բաղարյանը իր շնորհավորանքներն է հղել բոլոր գրադարանավարներին։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այդ օրվա կապակցությամբ ցանկանալ բոլորին քաջարողջություն, խաղաղություն, երջանկություն, ամենայն բարիք եւ վարչապետ աշխատանք։ Հավելենք, որ տոնի նախորյակին տեղի են ունեցել տարաբնույթ միջոցառումներ ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ հանրապետության շրջաններում։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հերրախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ հղել նրան Հոբելյանի արթիվ։ Նա նաև շնորհավորական ուղերձ եղել Ռուսաստանի նախագահին նրանում մասնավորապես ասվում է. Անկեղծորեն մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն եւ մեծ հաջողություններ դրված նպատակներին հասնելու գործում, իշահ Ռուսաստանի հետագա զարգացման, նրա քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացման եւ համաշխարհային քաղաքականության մեջ երկրի դերի ամրապնման։ Կցանկանայի երախտագիտությամ նշել ձեր անձնական ներդրումը մեր երկրների ժողովուրդների բարեկամության, եղբայրության եւ փոխադարձ աջակցության բազմադարյա ավանդույթների վրա հիմնված Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների ամրապնման գործում, մասնավորապես ասվածը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պաշտոնապես հաստատել է Պեդրո Ագրամունտի հրաժարականը։ Նախագահի պարտականությունները կկատարի ավագ փոխնախագահ բրիտանացի Ռոջեր Գեյլը։ Նա ընդամենը հասունացած հրաժարականով կանխեց այդ ստորացուցիչ գործընթացի վերջին արարը։ Ագրամուտի գործնայության հետ կապված ես ոչինչ բացառել չեմ կարող։ Մի բանական հայտ է, առավել քան խոսում փաստեր կան, որ նա Ադրբեջանի կողմից վեհաժողովում ձևավորված խավիարային լոբինգի պարագլուխներից մեկն է եղել։ Հիմա թե ինչպես խոսում փաստեր ի հայտ կգան, ցույց կտա ժամանակը, ասել է վեհաժողովում հայկական պատվիրակության անդամ Սամվել Ֆարմանյանը։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր առավոտյան Երևան-Աստանա չվերթով մեկնել է Ղազախստան։ Արթուր Պետրոսյանի թիմը հոկտեմբերի 8-ին կանցկացնի աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի վերջին հանդիպումը։ Մրցակիցն է խմբի հետնապահ Ղազախստանի ընտրանին։ Ղազախստան-Հայաստան հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 6-ը Կրետե կղզում կանցկացվի շախմատի տղամարդկանց եւ կանանց Եվրոպայի թիմային առաջնություն, որին կմասնակցի նաեւ Հայաստանի թիմը։ Եվ արդյունքի ղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան։ Տակություն։